o Will O o moleque do caminho de fogo, tá ligado, né? O Will tá tocando parmina maliciosa. O Will tá tocando parmina maliciosa. Vai, vai que a é caixota, vai, vai que a é caixota, vai, vai que a é caixota encaixando na piroca. Vai, vai que a caixota. vai que a é caixota, vai, vai que a é caixota, vai, vai que a é caixota encaixando na piroca. Vai, vai que a caixota, vai, vai que a caixota, vai, vai que a caixota encaixando na piroca. Vai, vai que a caixota. paleta do DF. Qual prêmio você quer ganhar? Eu quero pica. Olê, olê, olê, olá. Na roleta do DF. Qual prêmio você quer ganhar? Eu quero pica. Olê, olê, olê, olá. Na roleta do DF. Qual prêmio você quer ganhar? Eu quero pica. Vai cacachota, vai. Vai cacachota, vai. Vai cacachota encaixando na piroca. Vai, vai cacachota, vai. Vai cachota, vai, vai que a cachota encaixando na piroca, vai, vai que a cachota, vai, vai que a cachota, vai, vai que a cachota encaixando na piroca. tá tocando pras mina malicioso e o DF tá tocando pras mina maliciosa. Vai, vai que é caixota, vai, vai que é caixota, vai, vai que é caixota encaixando na piroca. Vai, vai que caixota, vai, vai que caixota, vai, vai que caixota encaixando na piroca. Vai, vai que caixota, vai, vai que caixota, vai, vai que caixota vai que a é caixota, vai, vai que a é caixota, vai, vai que a é caixota encaixando na piroca. Vai, vai que a caixota, vai, vai que a caixota, vai, vai que a caixota encaixando na hum, piroca. Vai, vai que a caixota, vai, vai que a caixota, vai, vai que a caixota encaixando na piroca roleta do DF, qual prêmio você quer ganhar? Eu quero pica. Olê, olê, olê, olá, na roleta do DF, qual prêmio você quer ganhar? Eu quero pica. Olê, olê, olê, olá, na roleta do DF, qual prêmio você quer ganhar? Eu quero pica. Vai cacachota, vai, vai cacachota, vai, vai cacachota, encaixando na piroca, vai, vai cacachota, vai, vai cacachota, vai caixota encaixando na piroca. Vai, vai com a caixota